bakotxak besekretia badu. Bekuxe bia. Ozan zerkia egin gertu biztan da, eh? Bona, barkatuko nantzue, zinema zitze egiten dazte mara izi. Ingelzez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. denan helburua ez da izaita bost klon, edo bost zantzari zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Dakizuenez, 2018 garren urtea urte berezia izan da, Euskal Herria zuzenean elkartearen zat. Transizio urte bat dute, eta hartara, ba, ekaina bukaerako oiko itzordua, aurtengoa ez da oiko formatukoa izango. Lekorneko zelaietatik atera, eta hiru leku ezberdinetan proposamen ezberdinak luzatuko dizkigute. EHZ eta nomada izango dugu ekainaren ogoita behatzi, ogoita mar eta ustailaren batean. Basetasunak berehala bilduko ditu Pampi, markapide. Kamila Loretsu eta Jon orditugu ditugu EHZ nomada ortengo edizioa ipatzeko, egunon? Egunon. Ba, iloak betan. <laughs> Horrean, hasteko beraz badakigu aipatu dugu deia, aipatuko dugu berriz, baina nor seikiago programazioan txartuko gira, eh? Aurtengoa pixka bat transizioko edizio bat eh, izanen dela, hiru tokitan, eta beraz hiru egunez, eh? Uh, jostatu ziste hor tokiak atzemaiteko, eta zer espero la hiru tokitan eginez? Bedeia, astapenean, eh, nahi ginoen markatu urte hau transizio urte bat zela. Ez dela bortzaz lehengo e eta ez da ere etorkizunean irankoja izanen den EHZ eta hori aurten iten duguna. Eta beraz, iru leku desbeginetan egiteko autu hori, egin dugu untsa, demarkatzeko hori, eta eh, erakusteko untsa, transizio urte baten eh, festivala izanen dela. Eta beraz, pixkat usaiako horrekin hausteko, be, pentsatutuko joa, iru toki desbeginetara, ipar eskualegian pixkat zabaltzeko ere, eta jende, jende mota desbeginaren unkitzeko. Egun bakotsa egi desbeginean, eta eta giro desbegin batean ere eh, izanen baita azkenean. Hmm. Aterbeekin, Bai, aterriekin. <laughs> Hordian. Hasteko, ostiralean basena fagorat uh, joren ziste? Bai, hori da, beraz, ostiralean bai, uh, pasako da, baigojiko plazasokon, plaza sokon. Eta beraz, eh, gaualdi uh, polit bat uh, izanen da, antzerki, dantza eta musikarekin. Beraz, eh, pixkat be, be, detailetan joiteko be, bi antzerki izanen dira. Lehenik eh, zazpietan etxepareko ikasleak urtean zehar landu duten eh, ero antzerkia. Ondotik izanen da be, kukai kompainaren dantza ikusgarri behia, gela jauziak deitzen dena. Eta, hori da? Eta gero beste antzerki bat huts teatroak emanik oskailua deitzen dena. Eta gabaldia untsa bukatzeko, be, Dr. Euh, Mephistorekin euh, bukatuko dugu euh, gaua eta... Mm -hmm. Berantarte? sai. Beran berantarte ez bortzaz. Berdira, mhm. indarrak atxiki gero beste biegunez beste aiteko beraz. Odean tokia? Or... Eh? Ba, plaza gelan izanen da. Hala. Dena bahnean, atehbian, ez gira bustiko euria jautsalari balimadu ere. <laughs> Adas, aurten, behar da aterbeari pentsatu. <laughs> Gero, larun batean, zer da, hor da, mentoa segundu zeena eta osatuena? Bai, gero, bo, igande askia beratxa da ere, baina larun batean egia da goizetik izanen girela bai honan. Uh, egunean zehar ideia zen pixo bat karrikak animatzea eta animazio desberdinak urririk eh, publikoari pre presentatzea. Beraz, poteo baten bitartez, ibilaldi oso bat eramanen dugu egunean zehar, beraz animazio desberdin eh, askorekin. Izanen dira magoak, txaranga bat, eh, dantza ikusgarri batzu, zirko ikusgarriak ere, ez da bai dagune bat ere egunen da egun osoan zehar eh, jendeak nahi badu hortar hor bildu. Bo, animazio handana bat, hola egun, egun osoan zehar. Eta ondotik seietatik goiti, seiak seiak terretatik goiti, hor muz izango gira, hor kontzertuak soili proposatzeko. Egan nahi baita? nahi hmm. baita, eh, ba, izango dugu gurekin, izango ditugu kolinga, pelas bere taldearekin, uh, kaze, lamikalde DJ du kolektif du bal du samdi uh, eh, eta Jessica Larrogeita Mairu. Beraz hori ideia zen ere, uh, berriz jaz bezala talde, talde batzu deskubriaraztea, tokiko talde batzu programatzea, eta, eta estilo ugaritasun bat proposatzea ere. Mm estilo -hmm. uh, estiro desberdinak uh, jogatuko betituzte talde desberdin horiak? Ba, hori da, badira DJak, bada japa, mhm. bada joka gehiago, ba, badira hainbat, estilo bai. Ondarian, lehengoko osagai obelenak hartu dituzie eta mm, eman uh, zatitu uh, irutoki horietan? Bai, azkenean horako zer edo, bai, ehs zuen berri espirituala izan dugu atxiki, hori da, Ba, karrikako antzerkiak eta proposatzea, zinez eh, programazioan nitz bat proposatzea, eta azkenean eh, aski naturalki, horra ostirala bilakatu da gehiago antzerki, dantza ikusgarri gaualdi bat, larun bat gehiago musikaren ingurukoa, eta igandean beti familia gehiago idekia eta giro egikoia zainduko zuen eh, programazioarekin. Mhm. Justoki hau dugu aibatuko bai ordean igandekoa? Bai, beraz, eh, igandean ere be, janduen bezala loretsuk eh, giro familia hori behiz atsemanen dugu, biskat uh, eh, joan den urteetan uh, zen bezala. Um, eguna hasiko da amekak terditan antzerki batekin. A, ah, itxasun nire ganden da? Itxasun, bakatu bai, itxasun atahi, uh, atahi gelan, atahi soko Beraz, uh, jandutan bezala goizean uh, joak bihotz salatari antzerkia emanen du. Eta ondotik... Um, Horten ere, Euskal Herriko Laborantzak Gambarak bere zikiroa prestatuko dauku, beraz betiko tokiko uh, moskinekin. Uh, hau be, klika txaranga, txarangak animaturik, Hainzine, be, lehenago ere izanen dira mutxikoak arberoako txarangarekin. Eta beti ere igandean... Importanta zen guretzat, era urgentzat soko, soko baten eh, ukaitea, beraz puz, uh, eh, puzgahiak izanen dira urgentzat, eta hainbat ikusgahi eta animazio ere, ala nola Chicken Street uh, zirkoa, zirko kompainia, uh, bai. ondotik uh, elirale uh, kompainia bihotz bi dantza ikusgahiarekin, eta gero uh, konzertuak ere izanen dira, ala nola be, foixiz jaunak zazpietan, Eh, los uh, Bai, hori karraukea. Karraukea. Hori da, eta bukatzeko eh, Anita Parker. Mm. Nola, no, no, toki hori etxiko duzie, edo dena idekia izanen da, eta bakri xarzea izanen da pagatzeko, uh, eta gira Bai, hori da, etxiko dugu justu xarrera batekin, uh, bezak, menturaz, baina txaiatu gira, ala ere Gure presio politikarekin bat egiten aurten ere, beraz eh, aurre salmentan sortzi eurotan da sartzea, eta tokian amak eurotan izanen da. Eta hartzen alko da, gero tokian berean eh, zikiroaren tokia ere. Hora, beraz bai itxia izanen da igandean, ostiralean ere, eta larun batean justu gaueko kontzertuen zat. Mhm. Odean, ora idu tokitan izaiteak, eh, pentsatzen dut bentoaz uh, leku bakar batean zinesterarik eh, bazirela hauzoko laguntzaileak eta aldu zirenak. Hor, nola pentsatzen da laguntzaileak aintzineko urteetan zinituztenak, hor dira? Bai, be, alde batetik usaiako komisioak berriz aktibatzen entziatu gira, eta lehen bezala bai janarian edo bai eh, ostatuan ibiltzen ziren laguntzaile horiek behiz mobiliz, mobilizatuko ditugu. Baina negia mugiko jaizaitearekin ere, entxatu girela, albezain bat tokiko jenden gana joa iten. Bai, bai galdegin ez laguntza eh, eh, bai gohiak hei, e, behdin bai honan zizpako jendeari, txasun no, negozokikoari, jendeari. Eta beraz, lekuan hitzetan izan, izanik ere, be, entxatu gira, behtako jendeak albezain bat mugiarazten edo laguntza eskatzen, eta batean elkarlanean haintzinatzen. aintzinatzen Mm, logistikan antolaketa desberdina izanen da. Zailago, bentoaz. Zailago puntu batzuetan eta eta gauza batzu egesten ditu ere hainbatean. Bo, desberdina da, guretzat, ahunt behia den formatu bada ere, beraz, ezkenean eh, proiektu ez guz erotik hasten, mairen antolaketa hainbatean bai. Bo, desafio behi bat, aurten. Mhm. Beraz, nahi balima dira lehen bezala, beti berrekura joiten da, edo nahi balima da eskukaldi batekari, eh? beti leku bererat, xeetasunentzat eh, webgune bat badugu, EHZ eta Mahatsoa festivala.eu, beste eh, Facebook hojia ere aktiboa da eta hojik usten aldira behiak, eta be, behiak emanen ditugu ementik aintzina, muntaketarako ere laguntza beharko dugu aintzineko egunetan, eta ukanen duziek gure behi, ez da problemaik. <laughs> Hala, itzulia egin dugu, txartelak eh, erosten aldira, oidanik? Bai, txartelak salgai dira, beraz gure webgunetik zuzenean. Hala, ah, ba, hori ere egiten alda. Bai. Ongi da, besterik? Ez, zauzte? Ea, e, dela. edizio polita egiten dugun elgarrekin denak. Bai, bai laguntzera, bai pesta egitera, sustengatzera, nahi duzien guziaintzat, bai, urbildu, eta betiko asteburu hori, e, kainaren oite batzio, eta batekoa, be, Naizta festivala usaian bezalakoa ez egin, be oino izanen gira, eta oino izanen da zehegin egin asteburu hortan beraz. Ez ahantz notatu agendan eta bildu Mila esker, Kamila, Loretxo eta John eta IHZ eta Nomada On! Mila esker, Zuri! Mila esker, Zuri! Mila esker, Zuri! Mila esker, Zuri! Mila esker, Zuri! Bai, HZ nomadaz eh, mintzatu gara gaur zabal, ikusten duzen ez data ezberdin izako ditugu, ekainaren ogoita batzen bai ekainaren ogoita marrean baionan eta ustailaren batean itxasun, Itzordu ezberdinak, disiplina ezberdinak ere, ikusi al izango direnak, eta horietako batean jarriko dugu gaurkon gure begira da, besteak beste kontzertu begira, igandez itxasuko atarrin, Azkenaldian arrakasta biltzen ari duen Anita Parker taldearen entzuteko aukera izango baitu. Bakantariarekin mintzatu gara eta anek kontatu digu Anita Parker taldearen astapenak nolakoak izan ziren. Bai, pasaden e, 2017ko urrian edo bai urrian izan zen, urrian eh, kaleratu genuen gure lehenengo diskoa. Beraz, jaio berria da. Bai Anita Parker eta bai, bai gure diska lehen, lehen dizka. Esango dugu aski berezia dela, em, eskaintzen duzuen musika elektro swinga duzue oinarri, naiz eta beste ritmoekin ere jolasten zareten e, konta eguzu eh, ba nola osatu zen taldea eta zer, e, diska atera duzuen? Bueno, ba, taldea osatzeko eh, bidea laburra izan da, baina era berean luzea edo berezia. Izan ere, e, eta, eta osoron, beste talde batetik zeto zen, goze deitzen zen talde hartatik, eta elektronikan murgiluta zeuden beraiek, eta, bueno, ba, momentu batean euren, euren taldea bertan bera gelditu zen, eta ziren beste proiektu batean pentsatzen. Eta, eta momentu horretan ba, gogoratu ziren nirekin, izan ere inakik eh, estudio bat dauka, eh, eta, eta bueno, nik estudio hortatik pasatu nintzen, behin baino gehiagotan gauza batzuk grabatzera, Eh, harremana sortu zen bertan, eta orduan momentu horretan, abeslari bila zebiltzen momentu hortan, nita zoro ziren. Eta orduan, bera, eh, elkartu egin nintzen proiektura. Momentu horietan, hiru ginen, eta hasi ginen laugarren pertsona bat eh, bilatzen. Nahi genuen teklatu bat, piano bat, alako kutsu bat emateko gure musika taldeari, eta orduan topatu genuen olatz. E, lakuntzakoa da bera, eta jon gure, gure gitar jolea e, e, lakuntzan bizi denez gaur egun, ba, esagutzen zuen, eta eta olatze eskalariak izeneko taldean e, aritutakoa da. Beraz, berak ere eskarmentu garanta dauka. Mm-hmm. Beraz, hori izan zen e, gure, gure historio txikia, holan elkartu ginen, eta eta orain dela urte, urte terri. Beraz, dana pasatu da, oso askar joan da, pim pam, pim pam, dena kuadratu dugu, ilusioz egiten diren gauza badakizu ba, bizinak aurrera doa zela, eta laga biz. E, e, errango dugu, arreta pizten duela dagoeneko zuen izenak, talderen izenak, Anita Parker, eh, izen bat, eh, dirudi, zergatik auto Bueno, ba, izen ezberdin bat nahi genuen, izaera duna, pasaporte duna eta bakarra. Eta orduan agertu zen Anita Parker izena, e, inakiren lagun batek proposatu da, lan egun batean. Eta Anita Parker zer iruditzen zaitu? Eta, bueno, ba, simpatiko iruditu zitzaigun, iruditu zitzaigun osaz berdina, beigarria, mm, eta, eta ginen txantzetan gure artean. Eta, Katie Ritterrek daukar gazki bat, e, non jude fakiz Mike Jagger kamisetarekin agertzen den, eta, bueno, montaje bat egin genuen, e, fotomontaje bat, non e, izen hori aldatu Mike Jaggerren izenak indu genuen, eta jarri genuen Anita Parker eta lagunei bidaltzen hasi ginen, ez? Ezagunei, who the Anita Parker? bueno, ba, nahi gabe, lortu genuen moskeo kanpaina bat e, e sortzea gure inguruan, eta jendeak ba, jakin nini hori izan zuen, ja, benetan desbelatu genuen arte. Eta eta hori hori izan historia historioa, ba, nahi gabe, bilakatu genuen txantza hori estrategia batean, gure bai. produktu azaltzeko estrategian. Ba, esker bila, hane, gure behi hartu izan da. Zuei, eskerrik asko, bertan ikusiko dugu elkar. <laughs> you are. Bauntar arte iritsi gara EHZ e nomadaren inguruko setasunak nahi badituzu ere, azpimarratuko dugu egu egun bat ere baduzuela EHZ arena eta beraz ba, argi bide guztientzako www.ehz e marratxoa festivala.eu webgunera jo dezakezu. Eta auserranda, da, ba, nera letik biarrat esaten dizuet. Izan ongi, Aio! xaxa Bertzeka xaxa Hau komedi eskaxa Gerraren trumoi kaxa Isten ez da erraxia armazio pur Denek solas eta solas ezin elkarri entzun Geschichte des Zairascha. bakotxak desekretia badu. Bekoxe ba bia. Antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko sinema ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazpi, zortzi, berzi, amur, amur, Menan helburua ez da izaita bost klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak Bada Badan hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.